Olida, euh, formula, bois euh, bo ez dut subela maite uh, itzoli, baina euh, bai formula bat da, uh, me beti coups leku qui desberdinak eta, voilà, Piskat, eligira, euh, wala, proposatzen uh, urtero uh, leku berri bat, edo ez, me, wala, euh, euh, dena den, uh, wala, ango, uh, emengo uh, artistak, kampo tarrak ere, wala, wala eskenean uh, Jokos Kampo na, da nahasketa bat ere, orduan, hori maite dugu nahasketa pinpulka elkartean. Aste komentoaz, uh, eh, aipatzen eh, nor gomitatu duzien aurten, bizikita alde ospetsuarekin idekiko da uste dut aurtengoa, eh, hiruetan. Hola, formula <laughs> ere, iruetan hasten gira txarrangarekin, badugu Pastor of Muppet. Gomitatu uh, dugu duela bedeatzi urte, bigarren edizioaren zat, eta zinez, bon, beti uh, jokoz kampon bada musika, bada txarranga, me Pastor of Muppet da goilu mailakoak, etortzen dire berriz, eta zinez, uh, be, gure pinpulkal talearen aski pozik gira, eta bon, segura aski publikoak, eta maiteatuko dute, orako musika, metal, kantu euh, batzuk, e, famatuak, euh, voilà, kobre euh, instrumentu ekin, eta voilà, ikartzen du giro oso dinamikoa eta polita. Haiek lau aldiz jokatuko e, dute leku desberdinetan, orduan voilà, bon, bada gitaraua eta mehasten da bai iruetan. Gero utxekin behar ez direna uh, ikusgarriak, soin litaizke hor? Denak, <laughs> denak. aurten Sinès, euh, bon, euh, badila badira, ba, baditugu hori bi sorkuntzak. Euh, bah, de fête, compagnia haien uh, sorkuntza berriarekin, projet uh, Oli izanen da gauean eta ba, eben luruski eh, le estrenaldia zen eh, endaian eh, pasatu aden haste bukaeran me anulatua izan da euriren gatik. Orduan bezpeletan izanen da estrenaldia eta wala, beti plezer bat da gurentzat wala, sorkuntza bat ukaitea uh, kanpon. Eta gero be, wala, ikusgarri zinez uh, be, egina da amargarren edizioaren zat da sua kontuak uh, eh, kompainiarekin, eta izanen da, voilà, su polit bat, eh, pompon eta isaren eh, eskutik. Kasik, duela urtelo, erraten dugu, bai, uh, programazio bilkuletan, behar dugu ekarri uh, suak, eta, beh, voilà, arten uh, eldu dire sorkuntza berri batentzat. Ah, Urtengo edizioa bukatuko da musikarekin, talde batekin. Bai, bai, bai, e, hori da e, behar bada bigarren estrenaldia edo saio guti egin dute, jinparrad ekin bukatuko dugu uh, gaualdi, gaualdia, statuaren ondoan, merkatuan, eta aski berezia izanen da, ez dut dena, baina voilà, ekartzen dute haien uh, Adas, ez dugu eganen Gero bat dira ikusgarri batzu, la terrible histoire de Thomas Sankara. Hori ikusi dugu jaz eh, Formatou simple simplea da bi ipuna ideiak e, euh, egin dute euh, aski bon zarrak dire uh, antzerkilariak eta sortu dute duela hogeita hamar urte uh, karrikako konpainia euh, famatu bat uh, konpainia transexpress eta gero be joan dire Afrikarat sortzeko bat Thomas Sankara liburuz eta be, voilà, zinez placer handi et ikusgarri hau adibidez da, eh, voilà, ilu urtetik goiti eh, eta heldu aurrentzat uh, ere bai. Kontatzen du Tomas Ankarren eta, eta izanen da seguraski momentu polit bat. Beste memento bat hau, helduentzat dena eta uste dut bakarretan dela, ez bada beste bat ere pagatuz dena, uh, mekanika antzarkitaldearena. Bai, mekanika teatre dire bi ikusgarriekin. Euh, orduan izanen da adibide, uh, euh, les gens sont beaux en général. Iloutardietan erdietan eta gero seietan Beribat, ikusgarri berri bat, une psychiatre descend les escaliers et tout d'abord on n'en voit que ses pieds. Ikusgarrianen izena da hori, hein. eh? <laughs> Bai, bai. Eta hori, bai, uh, azkenean, eh, dugu uh, presio bat, hilu euro da, saio bakoitza, ba, azkenean da ikusgarri bakarra pagatuz dena. Azkenean da kompania berdina, ematen dute bi, uh, ikusgarri desberdinak, eta han izanen da saint eskolan, beti ere badugu Maite dugu hainiz eh, eskola eh, hori, bebamena dugu eh, egiteko ikusgarriak barnean, eta voilà, urtero kasik orain du, bost urte antolatzen dugu ikusgarri bat, eta voilà, bakar bakarra da uh, emazte hori eta kontatzen du istorioak. Hala, hiru eurotan sartzea horietan, hiruak eterditan lehena, eta beste ikusgahia uh, eh, seietan, eta beraz, elduen dira bi hauek. bi urte, urte tigoiti, amabi, amalau urte tigoiti, bai. bai. Mhm. Gero, zer haipatzen aldugu, dantza eh, errandu zu, eh? Hori pilota plazan? Bai, badugu, eh, be... Kasik beti badugu dantza ikusgarri bat, eta aurten izanen da soka kompania, eh, Julien Corbino eh, dantza zuzendaria, uh, da, eta aurkeztuko dute topaka dialog, hori da nahasketa, uh, dantza klasikoa, euskal dantza eta dantza garaikide artean, Eta ale, bisaio izanen da, bostetan eta zazpitarretietan izanen da, ere momentu uh, be, berezi bat. Eta bukatzeko, badugu ikusgarri bat, uh, eh, asnab le moissonneur de son, eh, la fabrika fame kompainaren eskutik. Eta hori uh, izanen da, azkenean uh, itzigabekoa, salbu uh, kantu bat euskalaz. Eta kompainia hori uh, azparnen bizi dire, parixetik etorri et, et dire, bizpailu urte, eta be, voilà, sortzen euh, dituzte ere euh, ikusgarriak, euh, batzuetan frantzesez, itzik gabekoa, edo, hola, euskaraz, eta holako integrazioa aski eh, ale interesgarria da eta eta behar dugu gu ere pinpulkan behar dugu programatu holako konpainak bai hemengoak, bai kanpotarrak orda nasketa hori egiteko eta wala, publikoaren zat eta deskubitzeko gauzak desverdinak eta da azkenean bikote bat, musikari bat eta pairaso bat. Ados, eta egunean zehar ere izanen da Dr. Troll hori biliko dena? Voilà, gure eh, doktorat jol, uh, eh, ilogarren <laughs> altikot da, jokoz kampuan maite dugu hainitz, eh, voilà, artista edera, gizona sinsoa, joango da, lekutik lekura, ora, uh, bakizu horbiltasun magia egiteko, ekin, talde tipi batekin, bai kariketan, bai uh, dendan, ora, ibiliko da, voilà, atxalde osoa, uh, kariketan. Bistanda, jateko, edateko, julenen uh, frita edo patata bizikionak. Hori da, <laughs> jendeak heldu dire jogoz kanpon bakarrik uh, diulenen uh, patataren aski famatuak dide eta oizanen da uh, taloak, euh, emengo ere euh, galagardoak, zentaz espeletan badugu online orain Galagardoak eta eturriko dide ere, uh, enkartzen dute haien galagardoak oso maite dugu uh, arrobioren Horri Hor da, voilà, ele, eh, behar dugu ere eh, hemengo enpresak lagundu, uh, or, da, badugu meze, mezenaz ere uh, laguntzeko uh, jokoz eta bo, ez dut errango lista osoa, baina betikoak, voilà, eta enpresak gabe edo instituzio gabe ere, be, ez da posible horako eguna proposatzeko duainik, kasik dena duainik da, orduan laguntza behar ditugu, eta bada jende laguntzeko uh, uroski uh, oino.